Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Նոյեմբերի 24-ին 87 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայբեմի ավակ սերնդի վերջին մոհիկանը։ Հայաստանի եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Երևանի պատվավոր քաղաքացի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշանակիր, Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Կինոյի եւ թատրոնի վաստակաշատ դերասանուհին բազմաթիվ սիրված ու անմոռանալի կերպարներ է ստեղծել։ Շիրվանզադեի պատվի համար Մարգարիտ, Չեխովի Բալենուայգի Րանևսկայա, Դյուրենմաթի Ձեր տիկնոջ այցը Կլերի Ցախնասյան, Սարոյանի Իմ սիրտը լեռներում է Ջոննի, Շանթի Հին աստվածներ իշխանուհի, Բաղդասար աղբար Անուշ եւ այլն։ Նկարահանվել է պատվի համար Մոր սիրտը, Ճանապարհ դեպի Կրկես, Հայրիկ, Կարինե եւ այլ ֆիլմերում։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի ոսկե ֆոնդում նա ավելի քան 100 ձայնագրություն ունի գրել է Իմ կյանքի հեքիաթը գիրքը։ Ձայնագրել է Արեմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործությունների խտասկավառակ։ Դերասանուհին արժանացել է ՀԽՍՀ պետական արտավաստ Վարդան Աճեմյանի անվան մրցանակների, ապարգևատրվել բազմաթիվ մեդալներով ու շքանշաններով։ Այս եթերաժամին նշանավոր հայուիներ շարքից ձերունկնդրության ենք առաջարկում հաղորդում նվիրված սիրված դերասանուհու հիշատակին։ Ավախ աբարանքի մվես մեծ շկեր։ Ու ես երտիկներուդ սպիտակ կադարեն աստղաձորան քիշերներուն լույսին հետ բարեն ահեղավար եփրադին գունգընտրին արցունքով արցունքով լսեցի որ ավերակ արավերակ լայնանիստ բադերը տիրարու վրա գործանեցին շարշապի օրմ գոդորածի օրմը օրմը արյունի ես քեզ եզերով բարդեզի ծաղ գներում վրա ու մոխրացավ այն սենյակը գաբուն որուն որմերուն եդև եւ քորքերուն վրա իմ երջանիկ մանկությունը գհրճվեր կյանքս կաճեր ու հոգի սիրտևերը փշրեցավ ուրեմն այն հայելին ոսկեզի որուն խորության մեջ երազներս հույսեր սերեր գամքս կարմիր դարիներով մտածումիս է շոլացի։ Փագին մեջ երկող աղբյուրը մեռավ ու փշրեցան բարդեզի սուրին ու թթենին եւ այն արվագը որ ծառերուն մեջ են գոսեր ցամքեցավ ըսե ուր է ցամքեցավ ցամքեցավ։ Ու այն վանցագին գրած եմ հաճախ, որում մեջ կորշակույն գակավս, առավոտում, արևածակին հետ և զարդումի ժամին հստագորեն գգարգչեր։ Հայրենի դու հավատա, որ մահեր շեդո կու ավերակներու չեմին վրա իմ հոգին պիտի կա որպես տադրակ մդարակիր իր թշպախտի արշունք լալու բայց ով պիտի ով պիտի փերեսե կսրբազան մոխիրետ ապ մոխիր մահվանասոր իմ դրդում թակայիս մեջ հայրենիքը երկողիս իմ աջունին խառնելու ապ մոխիր աջունիս է հայրենի դուն, ապ մոխիր, կու մոխիրետ ով բիտի պերե, կու ծավերետ, կու հիշողությունետ, կու վերքերետ ապ մոխիր, իմ սրդիս վրան ծանելու։ Վարդուհի Վարդերեսյանի հայրը Կարապետ Վարդերեսյանը դեռևս 1912 թվականին զգալով հնարավոր վտանգները թողնում է Մարմարածովի ափի իր բնակավայր Ռոդոստոն ու տեղափոխվում Ռումինիա։ Կարապետը 54 տարեկան էր եւ դեռևս ամուրի, որը ժամանակ անց նամոր հետ գնում է Պոլիս հարսնացու գտնելու։ Հանդիպում է բնիկ Պոլսեցի Աղավնի Մոմջյանին։ Ատաղծագործ հոր նաղավնին կորցրել էր վաղուց, Կարապետի պես նա էլ չուներ քույր ու եղբայր։ Մայրս կմահաճ աղջիկ էր, բայց հորս շատ էր հավանել եւ հանուն այդ գեղանձն տղամարդու համաձայնվեց թողնել պոլիսն ու իր մոր Մարիամ Մումջյանին իր հետ վերցնելով կարապետի հետ հաստատվել Ռումինիայում։ Իր ինքնակենսագրական հուշերում պատմում է Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Բուխարեստում իհարկի տակ ապրում էին Ռոդոստոցի ու Պոլսեցի մայրերը եւ նրանց զավակները, ընտանիք դարձած աղավնին ու կարապետը։ Նրանք ունենում են որդի ու դուստր, Վարդերեսն ու Արմենուհին։ 12 տարեկանում Վարդերեսը հիվանդանում է ոսկրախտով ու ընտանիքն իր ամբողջ կարողությունները վաճառելով հանդերձ չի կարողանում փրկել տղային։ Այդ ժամանակ Կարապետը 68 տարեկան էր, Աղավնին 43։ Տղայի կորստի ու ընտանեկան խնայողությունների սպառման հետևանքով վրա հասած աղքատությունը ցաներ օրեր են բերում նրանց չհամակերպելով կորստի հետ, աղավնին, որ բնավորությամբ ուժեղ ու կամային կին էր, որոշում է նորից որդի ունենալ։ Կարապետն ամեն կերպ փորձում է կնոջը հետ պահել զավակ ունենալու մտադրությունից, պնդելով, որ զավակ ունենալու տարիքից արդեն անցել են, եւ որ չեն էլ կարող այս պայմաններում եւս մեկի մասին հոգ տանել։ Մայրս ընդդիմանում է, ասելով՝ «Տղայիս տեղը նոր տղամը պիտի ունենամ» հղիության ընթացքում մայրս շատ նշանակալի երազ է տեսնում։ Իմ մահացած եղբայր Վարդերեսը Աստվածամոր նկարը բերում տալիս է իրեն։ Մայրս հասկանում է, որ աղջիկ է ունենալու եւ շատ է տխրում։ Նա ուզում էր տղա ունենալ։ Ես ծնվում եմ 1928 թվականի մարտի 19-ին Մոլդովայի Ֆոքշան քաղաքում։ Ծնողներս գործով այնտեղ էին, պատմում է Վարդուհի Վարդերեսյանը մայրը խնդրում է նորացին աղջնակին կնքել Վարդուհի անվամբ, որ գոնը հնչողությամբ նման լինի իր կործրած զավակի Վարդերեսի անվանը։ Մայրս միշտ ինձ ասում էր. «Դու եղբորդ նվերն ես», ասում է վաստակաշատ դերասանուհին։ Շատ վաղ է զրկվել հորից, երբ ընդամենը 6 ամսական էր։ Ընտանիքում մնացին միայն կանայք։ Բուխարեստում նա հաջախել է հայկական 7-ամյա վարժարան եւ հպարտությամբ է գրում իրեն դասավանդած ուսուցիչների մասին իր կյանքի կարևոր հանդիպումներից է համարում Վազգեն առաջին կաթողիկոսի հետ հանդիպումը, ով վարժարանում դասավանդում էր Ռումինիայի աշխարհագրություն եւ պատմություն։ 14 տարեկանում ավարտել է Բուխարեստի հայկական վարժարանն ու քանի որ ընտանիքը գումար չուներ, ուսումը չի շարունակել։ Բուխարեստում հայ տղամարդիկ հիմնականում կոշիկ էին կարում, իսկ կանայք կոշիկի երեսներ։ Վարդուհին նույնպես սովորում է կոշիկի երես կարել։ Մայրը Վարդուհու համար վարպետ է գտնում, ով երիտասարդ աղջիկ էր եւ ուներ իրենց բակում ապրող կոշկակար մոր եղբայր, որն էլ ուներ մեծ գրադարան։ Այդ գրադարանն է դառնում Վարդուհու պատուհանը դեպի մեծ աշխարհ, ու նա երբևէ թատրոնում չլինելով որոշում է դերասանուհի դառնալ։ 1946 թվականին մորու քրոջ հետ տեղափոխվում են Հայաստան, բայց աղջիկը դեռևս ուսանողուհի դառնալու մասին մտածելու ժամանակ չուներ։ Ես երջանիկ եմ, որ վերադարձա Հայաստան։ Եթե մնայի Ռումինիայում ինչ իմանամ, կվերադառնայի երբևէ եւ ինչ կլիներ ինձ հետ։ 1947 թվականին Ժան Էլոյանի խորհրդով Վարդուհի Վարդերեսյանն արդեն սովորում էր Լենինականի դրամատիկ թատրոնին կից ստուդիայում եւ խաղում նույն թատրոնում։ Իսկ 1958 թվականից տեղափոխվում է Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոն, որտեղ կերտել է բազմաթիվ դերեր։ Իր 65-ամյա բեմական կյանքի ընթացքում նրա ստեղծած կանացի անթիվ անհամար կերպարների առյուծի բաժինը կազմում է հայ կինը, ում կերպարը դերասանուհու համար վաղուց է դարձել տոկունության, կամքի, ուժի, խոնարհության ու հեզության խորհրդանիշ։ Նրա խոստովանությամբ իրեն հետաքրքրել է այսօրվա հայկինը, հոգսերի բեռան տակ մեծ դժվարություններով ապրող, բայց իր հպարտությունը երբեք չկորցնող։ Իմ պատկերացմամբ կինը միշտ պետք է երջանիկ լինի։ Նա նվաճել է երջանիկ լինելու իրավունքը, որովհետև կին է մայր, որովհետև աշխարհի բարությունն ու համբերությունը կնոջ մեջ են։ Իմ հերոսուհիները միշտ կռիվ են տվել իրենց երջանկության համար, միևնույն ժամանակ պարտադրելով հարգել կնոջ տարապանքը։ Լսենք մի հատված Լևոն Շանթի Հին Աստվածներ դրամայի ռադիոբեմադրությունից իշխանուհի Վարդուհի Վարդերեսյան, Վանահայր Լևոն Ներսիսյան։ Ինչու աչքդ գետին գծքես։ Ոչ, պետք չէ որ գետին ձգես։ Ես ամբողջ կյանքս շիտակ եմ նայր ամենուն երեսին եւ գուզեմ որ ամենքն ալ, որոնց համար սրտիս խոր կհարգանք ունիմ, շիտակ նայեն իմ երեսին։ Չեմ հասկնար ինչ խոսի իշխանուհին։ Ես պատճառ չունիմ ոչ մեկուն արչևը աչքերս գետին ցկելու։ Բայց ճշմարտությունը ան է որ ես ու դուն կվախնանք իրար ու աչքի մեջ խորուշի տակ նայելու։ Իշխանուհի։ Թող, թող։ Մինչև երբ ալլեցվեր է բաժակ։ Ինձ համար սաստիկ ծանր է ատիկա ու վիրավորիչ։ Ինչու։ Ինչ հանցանք են գործեր։ Իշխանույն տոները ինձի պետք է մեկնիմ։ Ոչ։ Ոչ հայր Սուրբ։ Մի փախչիր։ Եվ ինչ օգուտ փախուստ է։ Դու քո հոգի հետ չես կրնար փախչիլ։ Նստե։ Նստե։ Պետք է որ խոսիմ։ Ամբողջ տարիմն է որ հոս է։ Ամբողջ տարիմն է շրթունքիս է այդ հարցը եւ որ շարունակ վախցեր եմ տալու։ Իսկ այդ վախը խոր գվիրավոր է իմ արժանապատվությունը։ Կարծես երկու մեղավորը լանք դեմ-դեմի կեցած, որոնք ստիպված են ամոթով իրենց հոգին ծածկելու։ Ես չեմ հասկնար, ինչս էլ կուզեի իշխանուին։ Չես հասկնար։ Ասածներդ չհասկացա ես ոչինչ։ Ոչինչ։ Հովանես։ Իշխանուհի։ Միտքը դե արքունի ամարանոցը։ Մեր փոքրիկ ավազանի եզերքին։ Վերջալույսի այն իրիկունը ասկե ուղիղ 25 տարի առաջ։ Եվ այդ 25 տարիներուն յետևեն դեռ կհիշե իշխանուհին այնքանի հասարակ խոսքերը, որ փոխանակեր էին քոն իրարու հետ քանի մը հասարակ խոսքերը հիշեր եմ ես միշտ։ Երախտաբարդ եմ իշխանուհի։ Մեծ պատիվը, որ ես բնավ չեմ հանդգնած երվակայելու։ Միայն միայն այն Հովաննեսը, որուն անունը այդքան զարմանալի կերպով դեռ չէ մորցեր իշխանուհին, այն Հովաննեսը ան մեռած է վաղուց։ Իսկ հիմա հոսկեցած է վանականը գրեթե ծերունիմը, որ եկերը քեզի հետ կառուցվող շենքի ծաղկերու մասին խոսելու։ Հովանեսը մերեր եկուցե քեզի համար, չգիտեմ։ Բայց ոչ ինձի։ Ան միշտ կենթանի է եղեր հոգիս մեջ եւ կենթանի ալ կմնա անոր պատկերն է վանահայր։ Միակ պայծառկետը իմ ամբողջ կյանքիս մեջ։ Բայց սա տսողը կին մնե, որ ամուսին է ունեցել, որ զավակներ է ունեցել։ Ես կատարեր եմ պարտքս եւ շատ ծանր է եղեր սրտիս, որ պարտավորութենես ավելի ոչինչ չեմ կրսեր տալ զավակներուս։ Ունեցել եմ ամեն ինչ, եւ ամեն ունեցածս տվել եմ հարազատներուս, բայց բախտավորությունս ոչ մեկուն չեմ տվել եւ ոչ մեկենալ չեմ ստացել։ Թատրոնի կինոնկարահանումների, հերոստատեսային եւ ռադիոբեմադրությունների հետ նա հասցրել է մեծացնել երկու որդի՝ լինել ընտանիքի կին ու մայր։ Վարդուի Վարդերեսյանը ներդաշնորեն համադրել է ստեղծագործական աշխատանքն ընտանիքին։ Այս մասին դերասանուհին ասում է. Արվեստից առավել բարձրը կնոջ ու մոր պարտականությունների դաշտն է։ Արվեստը երբեմն կարող է ստորադասվել մոր ու կնոջ պարտականություններին, սակայն ես միշտ աշխատել եմ ստեղծել հավասարակշռություն այդ ամենի մեջ, այնպես անել, որ եւ թատրոնում, եւ տանը որևէ բան կիսատ չլինի։ Իր հարուստ բեմական կյանքի ընթացքում ստեղծած տարբեր ազգությունների կանանց կերպարներն էլ քիչ չեն։ Անդրադառնալով դրանց դերասանուհին նշել է, որ նրանք բոլորը կանայք են, իրար նման իրենց տարապանքներով, ուրախություններով, իրենց սիրով։ Նրանք բոլորը ապրում են միևնույն խնդիրներով, հոգեկան եւ հոգեբանական միևնույն խնդիրների մեջ։ Հաղորդման այս հատվածում մեր ձայնադարանի ֆոնդից առաջարկում ենք լսել հատված Հակոբ Պարունյանի Ալաֆրանկա կատագերգության ռադիոբեմադրությունից։ Ադելինայի դերում Վարդուհի Վարդերեսյան։ Գնիկ Գնիկ մենք այս մարդուն երեսեն աղքացանք։ Այս մարդուն երեսեն տրամ չունին, կհասկանաս։ Գնիկ ասածը այդ տեսակ բաները չի հասկանար։ Այդքան քիչ տրամուներն է, ինչու գարկվեցար քեզի աման Նիկոդիմոս աղա Եգուրինձի արսինք գարմիր մոմով գանչեցինք ես քեզի արին է տրամի համար արի քոգին պատլիճանի պես քիտի համար չարի Եթե ինձ ասանք խեղճ պիտի բայերն է, ինչու արի րանանո։ Գնիկ չապտկիցի։ Փերանս փանալ մի դար, ես փափուկ մեծած եմ։ Սպասավորով, զարաներով, հասկացա։ Ես ասանք վիճակի չեմ դիմանար։ Հալումաշ գլապ, անգողին գինամ գմերնի։ Գնիկ ինձ մե ինչ կուզես, ինչ կուզես, այս բոլորը այ քու ալաֆրանգա փեսադրա։ Ա, ալաֆրանգան ինչ գործ ունի հոս։ Քորիր, ինչու կորզերուդ դերը չեղար եւ ինձ ասանք թշվար վիճակի մեջ մտցուցի։ Գնիկ, գնիկ։ Գնիկ, գնիկ, ինչ գնիկ։ Ոչ։ Ալքեզի գնիկ չկա։ Ես հորստունը գերտամ։ Ամեն բան եղբայրներուս մեկիկ, մեկիկ կբատմեմ։ Անոնք թող Թադաստանը դնեն։ Կետնին դա գանցնին եւ թեմս չլայիր։ Տրամչունեիրն է։ Ինչու հարուստուն է աղջիկ ուզեցիր, հե՞։ Լուսնյակի պես գլոր երեսի դեի գարոտ։ Ախ, ես գերտամ։ Ես գերտամ։ Տուն եղբայրներուս պատասխան կտաս։ Մսյո Ժորժ, առաջնորդը ինձի, ինձի եւ Մարիին երթանք, երթանք։ <laughs> Տասնամյակներ շարունակ իր արվեստով հայ հանդիսատեսին հոգեկան վայելքի բազում պահեր ապարգևած դերասանուհին անչափ խստապահանջ էր իր հանդեպ։ Վկան այս խոստովանությունը։ Թատրոնում մնայուն դերեր թողել եմ, թեև անկեղծ ասած ինքս հոլավ գիտեմ դրանցից որոնք են բարձրարժեք, որոնք ոչ։ Արվեստագետը, լինի նկարիչ, դերասան, քանդակագործ, լավ գիտե իր գործերից 1-2-ը լավագույն դեպքում 3-4-ն են արժեքավոր ոչ ավելին։ Այդպես էլ ես, բայց սիրում եմ բոլորին։ Մայրն ինչպես է սիրում իր բոլոր սավակներին, հավասարապես չէ՞։ Դերասանուհու մասին ասվածը թերի կմնար, եթե չխոսեինք նրա եւ հանդիսատեսի կողմից շատ սիրված Ջոննիի կերպարի մասին։ Իմ կյանքի հեքիաթը գրքում ահա թե ինչ գորովանքով է պատմում այդ մասին Վարդուհի Վարդերեսյանը։ 1959-ի հոկտեմբերին էր Քարտուղարուհին հայտնեց, թե Աճեմյանը ուզում է ինձ տեսնել։ Ներկայացա։ Սովորական աշխույժն աչքերում դիմեց ինձ. «Վարդուհի, քեզ համար մի սքանչելի դեր կա»։ Այդ ժամանակ պատրաստում էի լույս աշխարհ բերել երկրորդ զավակիս, բայց պետք է հրաժարվես զավակիցդ։ Աճեմյանի առաջարկը անսպասելի անակնկալ էր ինձ համար։ Նույն առաջարկն արել էր ինձ Աբարյանը 1952 թվականին ինչ որ դերի առնչությամբ։ Ես մերժել էի։ Մերժեցի եւ Աճեմյանին, քանի որ դա հակառակ էր հայ ընտանիքի պատկերացումին։ Վարդան Աճեմյանը այդպես էլ չորոնեց նոր դերակատար։ Ցալեց պիեսը մի ամբողջ տարի, մինչև կհասներ ժամանակը։ 1960 թվականի նոյեմբերի վերջերին սկսվեցին Վիլամ Սարոյանի թատերախաղի փորձերը։ Ջոնիի կերպարը առաջին իսկ պահից հրապուրեց կլանեց ինձ։ Վերադարձրեց ինձ իմ տխրադալուկ մանկությունը, այն հոգեհարազատ մարդկանց դեմքերը, որոնց շրջանում հասակ էի առել ես։ Փորձերի ընթացքում աստիճանաբար տեսա ու ըմբռնեցի, որ մեկ Գրեգոր ամենևին էլ շոտլանդացի չէ։ Սասնա կոտորածներից երջանիկ պատահականությամբ փրկված մի մարդ է, որը ծնվել էր Շեքսպիրյան ամենամեծ դերասանը դառնալու համար եւ կդառնար, եթե հայ ծնված չլիներ։ Հասկացա, որ Ջոնիի հայրը, Բեն Ալեքսանդրը, անվանափող հայ բանաստեղծ է, որը կարող էր դառնալ Վիլյամ Սարոյանի նման աշխարհահռչակ գրող, եթե ըմբռնեցի, որ Մարեն հայ ընտանիքն իր հուսերին պահող փխրուն, բայց եւ դյուցազնական ուժն ունեցող այն առեղծվածային կինն է, որ կարող էր ոսկու փոխարեն մշոճառնդիրը շալակած հայրենիք վերել։ Հաջող լավ գերազանց կերպարներ կերտելու բերկրանքը շատ անգամներ եմ ճաշակել, բայց այն հրջվանքը, որ ապրեցի Ջոննիի կերպարի շնորհիվ, բացառիկ էր։ Շատ քիչ դերերում եմ ճաշակել։ Ջոննիի կերպարում ես իմ անարև մանկությունն էի դրել, իմ որփացած հոգին։ Ինձ համար Ջոննիի ամեն մի խոսքը, ամեն բառը սոսկ բառ չէր, մի ամբողջ աշխարհ էր։ Մեր ժողովրդի կենսափիլիսոփայությունը, իմաստությունը։ Ջոննին հաճախ գլուխ կոնցի էր տալիս։ Վարդուհի, տես հա չգիրանաս, ասում էր Աճեմյանը։ Ու ես տանը մարզվում էի, գլուխգոնձի էի տալիս մինչև ուժասպար լինելս, հանգստանում էի ու նորից անում մարզանքս։ Ջոնի կերպարի լավագույն հատվածն իմ ընկալմամբ խանութպան կոզակի հետ ունեցածս տեսարանն էր, նրա հետ ունեցածս սրույցը։ Այստեղ իմ Ջոնին իսկական դիվանագետ էր։ Հիմա տարիներ անց դժվարանում եմ մտաբերել իմ ստեղծած կերպարի բոլոր մանրամասները, Դժվարանում եմ ասել, թե որ խոսքը ինչ գունավորումով է արտաբերում, բայց մի նախադասություն արտաբերում էի սարսուրով։ Այդ նախադասությունն ավարտական վարագույրն իջեցնող խոսքն էր։ Այն ոսկեզոտ շրջանակը, որն իր մեջ ամփոփում էր ներկայացման ոգին, իմաստը։ Ես ոչ մեկի անունը չեմ տալիս, papa, բայց ինչ որ միտեղ մի բան սխալ է։ 33 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ Ջոնիի կերպարանքով հայտնվեցի բեմում։ 17 տարի ապրեցի Ջոնիի հետ կամ նա ինձ հետ հաշտ ու խաղաղ։ Երբ հասա 50-ին, զգացի, որ ինչ որ բան է կատարվում իմ Ջոնիի հետ։ Այդ ինչ որ բանը իմ մեջ չէր, առնչված չէր կենսական ուժերից նվազման հետ, սակայն ինչ որ մի բան անհանգստացնում էր ինձ։ Ինչ է։ Ծերացել էր ներկայացումը մաշվել։ Որքան էլ կայտար լիներ իմ Ջոննին, մաշված ներկայացման մեջ չէր կարող պահել իր նախկին փայլը։ Ու մի օր էլ 1878-ի ամառնամուտին հրաժեշտ տվի իմ հոգու զավակին, իմ խելոք փիլիսոփա Մանչուկին եւ ճիշտ վարվեցի։ Իմ Ջոննին իմ կյանքի հեքիաթի մեջ իրոք հեքիաթ էր եւ կամ հեքիաթի թերևս ամենագեղեցիկ դրվագը, որի հետ անջնջելի շատ հուշեր են կապված եւ որի հասեին թատերական քննադատական միտքը, հանդիսատեսի հավաքական սիրտը հասցեագրեցին հիացմունքի գնահատանքի վարար խոսքեր, որ շոյել ու դեռ շոյում են արվեստագետის ինքնասիրությունը։ Ինչքան փող ունես, Ջոնի։ Իմ խոսքը փողի մասին չէ, պարոն Կոսակ։ Ես խոսում եմ Չինաստանում լինելու մասին։ Ինչ որ չեմ տեսել, չգիտեմ զգայիք ձեզ այդ վիճակի մեջ Չինաստանում, պարոն Կոսակ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, Ջոնի, ես ինչ գործ ունեմ Չինաստանում։ Ասենք թե այցելել եք այդ երկիրը։ հա։ Քաղցած եք։ Եվ 5000 մղոն տնից հեռու։ Եվ աշխարհում ոչ բարեկամ ունեք, ոչ էլ փող։ Հարմար կլիներ, պարոն Կոսակ, եթե բոլորը մերժեին ձեզ նույնիսկ մի ֆունտ բրինձ տալ։ Շուշտ հարմար չէր լինի։ <laughs> Բայց ոչ դու ես Չինաստանում Ջոնի, ոչ էլ քո հայրը։ Դու կամ քո հայրը Ջոն պետք է տնից դուրս գաք եւ գետ մեկ անգամ աշխատեք կյանքում։ Հենց այժմանից հարկավոր է սկսել։ Ես ես ալևս ոչ մի նպարեղեն չեմ տա, որովհետև գիտեմ, որ չեք կարող վճարել անհույս բան է։ Պարոն Կոսակ, դուք ինձ սխալ եք հասկանում։ Սա 1914 թվականն է եւ ոչ թե 1913 թվականը։ Իմ խոսքը մի քանի նպարեղենի մասին չէ, Ես խոսում եմ Չինաստանում ձեր շրջապատող կռապաշտ մարդկանց մասին, որ թույլ են տալիս ձեզ քաղցից մեռնել։ Սա Չինաստան չէ, ջան։ Գնացեք եւ ձեզ համար գործ փնտրեցեք երկրում։ Ամերիկայում առանց աշխատանքի չես ապրի։ Պարոն Կոսակ։ Ենթադրենք, թե ձեզ հարկավոր է մի բլիթաց եւ մի ֆունտ պանիր, որ դուք քաղցից չմեռնեք։ Դուք կքաշվեիք այդ բանը խնդրել մի քրիստոնյա միսիոներից։ Այո, կքաշվեի։ Ես կամաչեի խնդրել։ Նույնիսկ եթե իմանայիք, որ կվերադարձնեն երկու բլիթած եւ երկու ֆունտ պանիր, նրա տված մի բլիթացի եւ մի ֆունտ պանիրի փոխարեն։ Այդ դեպքում էլ դուք կտատանվեիք, պարոն Կոսակ։ Այդ դեպքում Այո, նույնիսկ այդ դեպքում, Ջոն։ Այդ արդեն չեղավ, պարոն Կոսակ ինքներ դեռ գիտեք, որ ճիշտ չեք ասում։ Չէ՞ որ այդպեսով դուք սովից կմահանայիք Չինաստանում։ Ուք չէ թե կմահանայի։ Դու եւ քո հայրը պարտավոր եք վճարել հացի եւ պանրի համար։ Ինչու քո հայրը չի աշխատում այնպես ինչպես բոլոր մյուսները։ Ինչպես եք, պարոն Կոսակ։ <laughs> Ես լավ եմ, ջան։ Դու ինչպես ես։ Մեր վիճակը նույնն է, պարոն Կոսակ։ Երեխաներն ինչպես է։ Լավ են, լավ։ Ստեփանիկը։ Ստեփանիկ արդեն սկսել է հա։ տոտիկ տոտիկ անել։ հա։ Անջելան ինչպես է։ Լավ, լավ է ջո, լավ։ Երկելու փորձեր արում, տինգալին, տինգալին։ <laughs> Ջուն, տատդ ինչպես է, տատը։ Տատիկս լավ է։ Նա էլ երկելու փորձեր է անում։ Ասում է ավելի լավ է օպերայի երգչուհի լինել, քան թե Անգլիայի թագուհի։ Մորոնկոսա։ Ձեր ձեր կինը տիկին Մարթան ինչպես է։ Լավ է։ Ման է գալիս։ Ուրա։ Բաց, թակուհուպ ես։ Թակուհուպ ես ջոն։ Ինչքան ուրախ եմ, որ ձեր տան ամեն ինչ լավ է։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի թողարկումը։ Նշանավոր հայուհիներ շարքից ձերուն կնդրությանը ներկայացրին հաղորդում՝ նվիրված թատրոնի եւ կինոյի սիրված դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանի հիշատակին, ում երկրային կյանքն ընդհատվեց նոյեմբերի 24-ին։ Հաղորդումը պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։